inzego za sentare igejwe kugwanya igiturire ntizibona kumwe ibijyanye n'ikete riherutse kwandikwa byo gusaba imfashanyo muri banki ya Ecobank iryo kete ryatewe ko umukono n'icegera c'uwurongoye urwo rwego mu buyobozi ho bakaba bataryemera muri aya makuru kandi tuza kugaruka ku ndimi zibiri z'igipolisi ku bijyanye n'igandagurwa ry'ababikira batatu bo kuri paruwase yo mu kamenge naho imiryango y'abasore bane bo muri zone ya rukina muri komine mayu y'intara ya bujumbura irasaba ko abayoborekurwa aba ngo bakaba bafashwe kuri uyu wa mbere n'abasirikare bo ku kirindiro cyaho mu rukina aba ngo bakaba bari ko babazwa aho bakuru babo bagiye muri aya makuru kandi tuza gukubitira mu ntara za Cibitoke na Bubanza ahavugwa ikena ry'amaraso mu mavuriro mu kanya inkuru imwe mu kwayo Eric imana niwaza kudufasha mu buhinga bw'ivyuma Isanganiro Tuangere tubahi kaze murano makuru harikete janitswe ku izina rya sentari jejwe kugwanya ibiturire ryo gusaba imfashanyo y'amafaranga zine muri banki muri banki Ecobank iyo mfasha ngo yofasha mu bikorwa muri iki gihe igihugu kiri mu ngorane z'ubutunzi urongoye yo sentari yari yamiriza iryo kete akavuga ko ryobazwa uwajyanditse ubona akaba ari cegera ciwe ni nkuru tubaza Marie Ange Nzeyimana iryo kete ryandikiwe urongoye banki eko banki rikaba mbere rimaze iminsi rihanahanwa n'abantu ku matelefone rigaragara nk'uko ryoba ryanditswe n'urongoye sentare idasanzwe ijejwe kurwanya ibiturire komiseri general yeve macumi ariko uwarishyize ku mukono ni cegera ciwe komiseri general adjoint bakebye umusaya dismas icyatumye ryandikwa nk'uko umuntu abisomamwo ni ugusaba imfashanyo y'amafaranga ashika miliyoni zine z'amarundi yo kubafasha kurangura imirimo yabo ya minsi yose ngo kuko icyo gisata gifise ingorane z'uburyo muri kino gihe nk'uko bisiguwe muri iryo kete ngo iyo sentare ironse izo miliyoni zine z'amafaranga y'amarundi ngo vyo yifasha kurangura imirimo imwe imwe n'imiburiburi mu kiringo cy'ukwezi kumwe ngo kuko leta yahora ibaha amafaranga bakoresha ku kwezi ku kwezi ifise ingorane z'ubutunzi zijanye n'ibihe uburundi burimwo ngo ikaba ataco irarungikira iyo sentare gushika n'ubu ukwezi kugeza aha urongoye iyo sentare lieve macumi ariyamiriza iryo kete n'ibirimwo akaba avuga yuko vyobazwa icaba aba baciwe komiseri general adjoint Dismas Bakevyumusaya akaba mbere yanatwemereye kugira icyo ashikirije mu makuru yacu yo hanyuma tuyutse yuko umushikiranganje w'ubutungane aruka kumenyesha yuko mu bisata by'ubutungane birimo ukujya ibiturire ku bwinshi ubwo rwego rwa sentare ijejwe kurwanya ibiturire ruza mu za mbere Mariange Nzeyimana akaba rero ari umuyobozi wa sentare yajejwe kurwanya ibiturire Eh, atari sentare nkuru tubandanye nano makuru igipolisi cy'u Burundi cyarivuguruje ku bijyanye n'urupfu rw'ababikira batatu bo kuri paruwasi Guido Maria Confort yo mu Kamenge aho batazira kwa Buyengero aho ni mu gihe eh, cyari cyavuze ko bishwe n'uwitwa Christian Claude Butoyi none kikaba caraye cyerekanye uwundi yitwa Clovis Nduwimana batazira Desire inkuru tubaza Celestin Ndokubwayo kibicishije ku muvugizi wacu w'igihe ababikira batatu bo kuri paruwasi ya Kamenge aho bita kwa Buyengero hari menshere menegiride yashikirije igenekerezo rya 9 ukwezi kw'icenda kane ko uwishe abo bihebeye Imana b'abatariyano ari Christian Claude Butoyi havuye haba umunyagihugu abona umuntu ariko aradandaza telefone mobile abona harimwo ama message menshi mu rurimi rw'igitariyano niho byamutera amakenga arabaza uwo muntu ati mbega iyo telefone ni iwawe urundi ati nayiguriye uwitwa Christian Claude Butoyi aba mu mirango mu Kamenge kuva ngaho rero inkuru zicazashikira igipolisi uwo Christian Claude Butoyi yaciye azanwa kuri polisi judiciaire kugira ngo batangure kumubaza igihe yakora ubwicanyi bwa mbere yaragiye arahunga hariho abazamu bavuga ko bari bamubonye yambaye agakabutura n'imbugita atashati yambaye umubikira yishwe ubwa nyuma mu ijoro yari yashoboye kubwira abapolisi ati umwicanyi hariho n'iyindi telefone yagurishije bariko baramubaza rero batebye baramusopa mu mifuko dusangayo urufunguruzo rw'inzu y'abo babikiraho baba ahantu inyuma turamubaza turi funguruzo n’ubwiki. ati jewe nkija kubica nari nzi ko ari bane ati mbona nishi babiri nca mbona yuko ari babiri ntegeza kugaruka kwica nca ngenda ntwaye urufunguruzo kugira bije kunyorohera kwinjira rwanditseko de hospiti ufatiye ku byo uwo muvugizi w'igipolisi yavuze Christian Claude Butoyi niwe yisha abo babikira bose ubwa mbere babiri ku murango yongera agaruka mu ijoro agandagura ugira gatatu ku igenekerezo rya cumi n'umunani uku kwezi kwa ntwara nte uwundi muvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano petero nkurikiye yarivugiye ko igipolisi cafashe uwagandaguye abo babikira ari we ndiwimana clovis batazira desire ngo anavyiyemerera icya mbere rero twashaka kubeshuza icyerekeye ubwicanyi bwagiriwe ababikira batatu hariya kuri paruwasi gido maria comfort aho ubwo bwicanyi bwavuzwe ko ibintu byinshi baranabeshyera bamwe bamwe mu bajejwe umutekano ko ngo ari baba barakoze ubwo bwicanyi uno munsi rero hari umwe mu babukoze ari muri aba bishikanye none hagati ya christian claude butoyi baridogera abasirikare bo ku kirindiro cyo ngaho murukina ko bahotoye abo basore bane kuri uyu wa mbere iyo miryango ivuga ko abo basore bafashwe mu gatondo kuri uyu wa mbere baja gufungigwa ku kirindiro c'abasirikare ngo bakaba bariko babazwa iyo bakuru babo baroye inkuru ya Variste nziko banyanga gahungu dewo Gashyirahamwe edi nkengurutse remi abanyeshuri bo mu mwaka w'indwi na butoyi fabrice bose baba muri zone rukina ya komine mukike bahagaritswe kuri uyu wa mbere n'intwazangabo mu gisirikare c'uburundi ifise ipeta rya kapiteni irongoye ikirindiro c'igisirikare co ngaho nyene mu rukina nk'uko amakuru yaba ayabegereye intwaro canke imiryango y'abo basore avyemeza abaryango b'abo basore bavuga ko abo basore bamaze guhagarikwa baciye bajanwa gufungirwa ku kirindiro cy’abasirikare aho bamaze umunsi wose w'uyu wa mbere icyo gihe ngo barasinzikarijwe igufa nk'uko vyemezwa n'abaryango babo batashinye ko tuvuga amazina yabo ku mvo z'umutekano abo basore bahagaritswe mu gukubitwa ngo babazwa iyo bakuru babo bari ku ntonde z'abarondegwa bagirizwa guhungabanya umutekano bakamanganiye abaryango babo basore bashikiriza akababaro ko kubona hari abakurikiranwa ku byaha by'abandi bagasaba ko iyo ngendo yohagarara abo basore uko ari bane bahavuye barikurwa ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ariko ngo baraborejwe igufa ibishyikirizwa n'abaryango babo bemeza ko bari ku musego twarondeye jeremy ngendakumana musitanteri wa komine mukike ngo agire icyo bitubwiye ko turamuronka atwishyura ko ataco abizi ko ngo kuko ari mu nama y'akazi ku mugwa mukuru w'intara gitega kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu gihe abasirikare bo ku kirindiro cyo mu rukina bagirizwa guhohotera kiremwa muntu twarondeye Colonel Gaspar Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi yishuye radio isanganiro ko atararonka icegeranyo c'ivyabaye Arakoze Evariste nziko banyanka tukiri muri ico gisata nyene kabura Guardian umuyobozi arongoye ibanki Interbank ku murwa mukuru w'intara Karusi yahagaritswe igihe ariko aja ku kazi akaba yahagaritswe n'abakozi b'iperereza b'ibujumbura mu gipolisi Karusi bavuga ko batazi cyatumye hagarikwa akajanwa butarari Bujumbura ikaruzi tubibaze Blaise Pascal Kararumiye umukozi wa Interbank y'i yitwa Gordien Kabura yafashwe n'abagabo bane harimwo umwe yambaye impuzu z'igipolisi kandi bafise n'ibigwanisho afatwa igihe cy'isaha imwe n'inusu ariko agenda ku kazi nk'uko bivugwa n'ababibonye ngo baciye bamwinjiza mu modoka yo mu bwoko bwa voiture probox yera ya plaque AA mirongo indwi na gatatu mirongo indwi na gatanu ikifata ibarabara rya karusi gitega izi gitega mu gipolisi baciye batangiriza iyo modoka ifatirwa ku rubibe rwa gitega na karusi aho yaciye ihagarikwa n'igipolisi ikorera aho nyene ariho bakunze kwita ku ruvubu ariko ngo mu nyuma iraheza irabacika nk'uko komiseri arongoye igipolisi mu ntara avyemeza mu mugwi w'igihugu ujejwe agateka na muntu se CNDH Karusi bati abo bagabo banyuruje uwo Gordier Kabura ngo kubera ko atampapuro zo kumufata bari bitwaje mudutunge kabura Gaudence urongoye iyo banki Inter banki mu ntara ya Karusi ahubwo nkuko mwabyumvise akaba ari umukozi yasanzwe w'iyo banki ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itandatu tubananye n'amakuru mu bijyanye n'amagara y'abantu abarongoye ikigo cegeranya kigatanga n'amaraso mu ntara za bubanza na cibitoke cegeranya amaraso muri bubanza na cibitoke bari ku ishure yisumbuye y'uburimyi igihanga aho abanyeshure bariko baratanga amaraso bakaba bahakuye udusaho mirongo itanu na tune muganga nshimirimana jonathan arongoye icyo kigo akavuga ko abanyagihugu batitabira bikwiye icyo gikorwa cyo gutanga amaraso ngo hari n'amadini amwamwe abibabuza ariko ngo bari bakwiye gutahura ko gutanga amaraso ari gukiza ubuzima abanyeshuri rero ngo nibo bazi imbere mu bijanye no gutanga amaraso hagakurikira abasoda n'abapolisi abanyagihugu ngo bagira gatatu ariko rero mu bihe by'uburuhuko amaraso ngo arakena cyane mbere no mu gihugu cyose kuko abanyeshuri bataboneka ari nacyo gituma muri ino ndwi y'imbere y'uburuhuko hari sekeza ryo kwegeranya amaraso mu mashuri afise uburaro muganga shimirimana jonata aranasaba abagira neza gufasha kuko ngo nta n'imodoka bafise yo kunguruza abakozi no gutwara amaraso muri ico kigo rero ubu ngo hari udusaho mirongo ibiri n'indwi tw'amaraso amaze gupimwa n'utundi mirongo itandatu tw'amaraso atarapimwa yubanza Caritas Kabanyana radio isanganiro tukiriye mu bijyanye n'amagara y'abantu nyene intara y'ubuvuzi ya Mwaro irafise ubukene bw'amavuriro n'ibitaro hamwe n'abaganga badakwiye abarwayi bategerezwa kugira ingendo ndende kugira bashobore kwivuza bamwe bakaja no mu zindi ntara iyugururwa rero ry'ibitaro muri iyi kaminuza y'imwaro kuri uyu wa mbere ngo rizotuma iyo ngorane igabanuka nk'uko bivugwa n'uburongoye igisata cy'amagara y'abantu mu ntara ya mwaro imwaro naho tubibaze Laurent kuri yo y'ubuvuzi ya mwaro ifise ibitaro bibiri vy'uburere bw'ubuvuzi arivyo kibombo na fota yongera ko ibitaro bivura abagwayi bafise igituntu kirinda imiti sanatorium biri mu kibumbu iyo ntara ifise amavuriro mirongo itatu n'imwe gusa nk'uko bimenyeshwa na Nicola Nitunga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro mu bijyanye n'abaganga ngo ntibakwiye kuko hari abaganga batatu kuri district ngo mu gihe hari hakenewe n'imiburiburi batanu kuri district kandi banonosoye ibijyanye no gukora abarwayi hamwe no kuvura indwara z'abakenyezi uwo arongoye igisata cy'ubuvuzi muri iyo ntara ya Mwaro avuga kandi ko atamuganga w'umuspecialiste n'umwe ahari abakeneye mwe nabo baganga bategezwa kuja igitega canke ibujumbura muri iyo ntara ngo umurwayi agira urugendo ruri hagati y'ibirometero bitanu na ndwi kugira ashikire ivuriro canke ibitaro bitaro mu kuri wa mbere huguruwe ibitaro kuri kaminuza y'Imwaro iri mu Kibumbu ngo bizotuma izo ngendo zigabanuka ngo bazakira abava mu ntara ya Mwaro hamwe n'abava mu zindi ntara ngo hazoba hari abaganga banonosoye ibijyanye no kuvura abana gufasha abibaruka igisata ca ORL kuvura amaso n'ibindi Patrick Bor Kagabo aserukiye imbere y'amategeko kaminuza y'Imwaro avuga ko impande yo kuvura abarwayi ivyo bitaro ngo francine niyonsaba avuga yuko ari iteka ku gihugu n'ahavuga yuko atamfashanyo yacu yaronse w'igikuru kuri we ni ukwitangira igihugu francine niyonsaba akizera yuko igihugu kizofasha abanonotsi kuko bahisha igihugu dukurikira Francine Niyonsaba akaba yakuwe na mugenzi wacu Balen Havyarimana umunezero cyane kuri jewe dufite ibyishimo cyane ukuntu bagaragaza umunezero uh, umunezero kuri jewe ko n'amahejeje iteka igihugu umunezero ko ari umunezero ku barundi bose mbega uruhara rwabaye y'uruhe rw'igihugu murakoze kumva icyo kibazo cyane ni ikibazo kigoye kwishyura cyane kubera nubwo yuko gishyigikiwe gusa no kwitangira igihugu kubera basanzwe nkunda igihugu uh, ndabigenerwa cyane ndifasha mu buryo bufise buke agerageza kwitangira igihugu sinavuga ko igihugu gihe gishyigikiye nibaza yuko ari akarorero nibaza yuko mu minsi iza bishobora guhinduka igihugu igafasha n'abandi kuko kigenda umwe wari ufite kumwe n'undi uh, munanuzi antone gakeme na diane iyo ari muri demi marato new york aho bose n'abantu bakeneye gushyigikirwa kigenda umwe n'abantu bahesha iteka igihugu Francine Niyonsaba agasaba kandi igihugu gufasha rwaruka kuko ari rwo Burundi bw'ejo rwarukana rwo akarutera kamo yuko rwo rukwiha intumbero dukurikire kandi Francine Niyonsaba. Yani nibaza yuko Eh, igihugu iyo gifise witangira igihugu nibaza yuko ariyo ntambwe y'igihugu ntambwe y'igihugu nibaza ko imbere ari urwaruka kuko muri kazoza nibaza yuko icyo tuzoba tuko turatwara abandi canke abandi abo badukubira nibo bategereza kudufasha kugira ngo baduhe akarorero keza kugira ngo ntibaduturemo imitima mibi badukundisha igihugu natuzobikundisha abandi n'abacu n'abuzukuru n'abuzukuru kajambo nobwira urwaruka rwose nobwira urwaruka nonoye uretse gusa no guharuka bw'igihugu urwaruka nibaza yuko umwe wese ahari yo kwiha intumbero akiha objective akibaza indoto agakunda ibikorwa kuko jewe n'abandi dukora bakamenyesha ko izo ngingo zashyizweho kugira abahashe bamwe bamwe badasiba kurenga ku mategeko basanzwe bazi ingozi tubibaze Apolline Hamuzagara ikosa rimaze iminsi rifatika cyane abo bagendesha amapikipiki ni ukurenza amasaha yo kunguruza abantu abajeje intwaro bashyizeho ko inyuma isaha cumi na zibiri z'umugoroba atapikipiki zobandanya gukora abafashwa barengeje ayo masaha hari abafatwa bagafungwa hamwe n'amapikipiki barekuwe ngo babatangisha amande menshi ava ku bihumbi ijana gushaka ku majana na mirongo itanu bakavuga ko ibyo bihano birengeje kuko hari ubufatwa cumi na zibiri zirenze gato ariho akiva mu mitumba aho yari yajanye umuntu mu gipolisi bavuga ko ibyo bihano byafashwe kugira bahane abaguma bica amatwi intumbero nyamukuru akaba ariyo ngo gucungera umutekano n'atanu ntihagire inkozi y'ikibi ibaca mu ryabumye ikoresheje ayo mapikipiki bakanemeza ko abaguma bunguruza abantu bwije cyane basanzwe bazi urongoye ishirahamwe ryabo bunguruza abantu ku mapikipiki ingozi asaba bagenzi we kubahiriza amategeko mu kurindira ko basubira gushyiraho gushikana isaha zibiri z'ijoro bagezaho umwaka uheze ingozi ponari muzagara radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba agateka k'abakenyezi ntikubahirijwe bikwiye mu ibohero rya mpimba Gregoire nije imbere yarongoye iryo bohero avuga ko bimwe bimwe mu bijanye n'agateka k'abakenyezi eh, kubahirijwe ariko ngo hari n'ibindi bitegerezwa gukogwa reka tubibaze Joseph Sabi abandi ibohero rikuru rya mpimba riri muri zone musaga komine muhamu gisagara ca bujumbura muri iryo bohero hariho agahaze mwiyubahirizwa ry'agateka k'umukenyezi n'abana mu gihe ikibanza gifungiwemwo abakenyezi cari categuriwe abafungwa mirongo umunani ubu harimwo ijana na mirongo itanu na batanu abigeme n'abakenyezi ijana na mirongo itatu na batatu n'abana mirongo ibiri na babiri ivyo ngo bikaba biteye ingorane biratugora ingene turyama hariho n'abaryama hasi ku isima ata kintu na kimwe bisasiye ngaha hariho ababyeyi bafise abana murazi ko umwana asaba ibintu byinshi ataburyo bafise hariho abagwaye indwara zidakira hariho abaremba bikagorana ingene bashika kwivuza bakabura n'uburyo bwo kuronka ibifungugwa baba basabwe n'abaganga Gregoire imbere arongoye ibohero rya mpimba nawe naremeza ko gufungira hamwe abana n'abakenyezi bitera ingorane hariho abapfasoni bafise abana ingorane rero kuri ubwo bwana ntizibura kuko ikibanza cy'umwana si ibohero ni uko usanga bishika nyene umupfasoni akaza gupfungwa afise uwo mwana cyangwa akaza yibongenze akarobera kuzokwibarukira ngaho ingorane rero si nke umwana kuriye mu ibohero sico kimwe n'ukuriye muri miriyo yo hanze akina n'abandi bana ashika ashatse urumva ubu nawe n'ubugaranye ba babo nabo ba nyina babo ingorane bakunda kugira ni ibintu bijyanye no kubafungurira indya zisanzwe zigaburirwa abana kuko umuntu baba ari hanze ngigituma abakenyezi baba benshi mu bibanza bafungiwemwo nuko amadosiye yabo atanyaruka ibyo bigashyikirizwa na Sonia ndi ku masabo twahuriye mu mwibohere rya mpimba amadosiye agenda buhoro cyane hari abakenyezi bamaze umwaka urenga batararenguka ibyo rero gufunga umukenyezi umwaka ngaha yicaye dosiye we kuragenda ni ukuvuga ko wafashe miri umwana yasize muhira umugabo n'umuryango wose ukozwe ko tusaba rero cyane dushimitse ko amadosiye y'abakenyezi yoba mu madosiye akogwa byihuta nimpagaritse Gregoire arongoye ibohero rya mpimba avuga ko kugira agateka k'umukenyezi n'akabana kubahirizwe mu ibohero arongoye ngo hariho ingingo zihutirwa zitegerezwa gufatwa abapfasoni amazu basanzwe bararamo yokwigizwa kure cyane akava impande e, y'amazu y'abagabo kugira ntihagire ahantu na hamwe bashobora guhurira icya kabiri ni uko amazu ngo yasubirwamo neza nk'uko amategeko mpuzamakungu abigenga icya gatatu e, ni uko hoba ukuntu botezurira abanyororo batari bake bafata nk'uko icya kane bagataha kugira ngo igitigi kiba cyaragenewe ubwo buraro bw'abagore ntiryave kirenga bwa gatanu ni uko nk'abapfasoni baba bibungenza cyangwa bafise abana bakubakirwa uburaro bwabo igikurikira e, ni uko hoba inyigisho z'imyuga kugira ngo abapfasoni bamaze gusubira mu zabo bashobore kubaho neza batarenze kuja gutega amaboko mwamenya ko abakenyezi bafunzwe mu gihugu cose ari amajana atatu na mirongo umunani na bane nayo ibice mirongo ine kw'ijana vy'abo bakenyezi bafunzwe bakaba bagirizwa gukorora no kuniga abana joseph nsabi abandi yarakenuye akaba ari hano duciye turangiriza ano makuru ariko tukabibutsa zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize mwumvise ko inzego z'igipolisi kijeje kugwanya igiturire zitabona kumwe ibijyanye n'iketere yerutse kwandikwa ryo gusaba imfashanyo muri banki eco banki iryo kete ryatewe ko umukono n'icegera c'urongoye ico gipolisi mu buyobozi ho bakaba bataryemera